galdeak izan ditugu, bai. Ba, gero uh, jendek emaiten dituzte paper batzu eta esplikazionak eh, izaiteko, eta bas, ongi pasten da, ez bai, Ez bai, bai, eh, hori da, bai, galdatze gute zer, zer, Bai, getarin behintzat ni pasan naizen zeretan bazen, e, filmatzen ikusi ditut ere batzuk eta bai galdetzen galdetzen jendea, ba izan dira, badira hemen kide batzuk traktakoanatzen eta eta hoiekin izan da bai e, turista batzuekin konbertsazioa. Nik uste badela interes bat jendean ikusmina sortzen dio batez ere hemen berria den jendeari, ba holako mobilizazio bat ikustea, gainera ez da manifa bat, ez da ez da ohiko irudi bat, ez? Eta eta jendeari ikusmina sortzen dio horrek eta eta oroar erranen jendea ere sensiblea badela gai honekiko. Turistekin mintzatzea, no? Ma ni enaik mintzatu turistekin, ma ikusti dut, bai, hemen lagun batzu turistekin mintzatzen, bai. Eta zeren eta jendea, kanpoko jendea, interesatua ba, baita. Guk uh, itxura hona ematen dugu ere egia da, eh? ez, gira, bat ere bortitzak eta gure eh, ikurrinekin eta beste banderekin. Bo. Laketa da, da eh, turisten zatera epizke bat gu folklorikoak ira, norazpait. Hori aprobetsatu uh, behar da, zerbait kompreni arazteko, eta guztu dut jende uh, gehiene dute eta bai. baino gehiago kartzen aprezatzea, esinezko dela, eta arrazoi dugula, pentsatzen dut.